Plangintza hau departamenduka kudeatzen da. Gure departamenduari doakionez, kontseilu bost dentista ezagiditu egunguziz permanentzian urgentziek erantzuteko. Bost orotarat, biarno eta ipar euskalegiaren zat. Joana Antzordoki, dentista da bai gorin, eta permanentzia txandauntana jadanik parte hartu du. Eh, ba, badugu departamenduka dentisten kontseilu bat, eta haiek eh, egin dute antolaketa hori, eh, martxoaren amaseietik landa uh, kurri da hori. Beaz, bost izte departamendu guziaren zat, uh, bost horiek uh, nuntik dira. Gure kabinetetik haidira, eh? ni ba egorridat joan naiz lan egiterat, eta gero eriak dira mugitzen. Izan ditut batzu kostatik, eri batzu ziren gure gana, sendatzera. Urgentziak nola neurtzen dituzie? Zer den urgentzia eta zer ez? minu kamer da, lehen gauza kristombina eta saiatzen gira albezain bat ordonantzekin eh, tratatzen eta ez balin bada eh, aski be, behar dugularik zerbait egin hauan be, iten dugu eh, sekulako kombinezoan batzukin uh, prekozio guziak hartuz. Bai, preseski horiek zer dira? Habe, ah, badugu jantzi bat burutik uh, zapetak arte, maskak, telebistan eta ikusten diren bezala. Eta gero lan egiten dugularik hortzetan, igortzen dugu airea biziki azkar eta horrek be xaliba denetan eh, maiten du, eh? bi metro arte bada, badira de postian, beraz eh, guk sekulako prekozioak behar ditugu hartu, egan nahi dugu eh, adibidez guk gure kabinetan baigorin, baditugu bi xala, sendatzeko, eta xala bakoitzean iten aldugu bakarrik eri bat hartu. Gero ez gira berriz hartzen beste eri batekin gibeletik xala hortat. Hai, jakina da, saliba bidez pasatzen dela ere koronavirusa, beraz eh, gauza normalak dira horiek denak. Materiala ukanduzia, aste astetik, zieka? Bai, eh, bai, gu askifite antolatuak eh, ginen eta astapenetik ukandugu uh, dantistabakotx bi kombinezon horietarik. Mhm. Eta gero, kabinetearen garbitzeko, hor ere, pentsatzen dut protokolo bat badela, zorrotza? Bai, be, ez daunkitu behar egun guzian gero, eta biharamunean dugira garbitzerat, e, eh, gero trenpan emaiten ditugu instrumentuak eta horiek, baina mukuak, e, maina eta hori ez dugun kitzen eh, egun oso batez, eta biharamunean dugira gero garbitzerat. Gero bizikiuntza babestua gira, guretzat ez da jiskutsua, da gehiago eriak e, etortzen badira bata bestearen gibeletik hori da. Eh, bost guti da, e, departamendu guziaren zata, eh, permanentzian ziztelarik, bi eri edo lahi aldi posible da? Ba, ba, posible da, gero, dentista erregulatzaileak ere bizikilan biziki ona egiten du, eta eta oartzen dira, zinezko larrialdi gutxiago badela denbora hauetan. Zakit, behar bada gehiago zaintzen dugu gure gorputza edo mm. obekio jaten edo ez dakit, baina mm. badala realdi gutxo. Edo beldur gehiago eta minarekin egoiten da? Bo hori ez dut uste zen, eta horretzeko min batekin eh, ez da egoiten ala. Eta hor, eh, aipatu duzu beraz eh, bost zinestela egun guziz departamentu guzian beraz itzulikatzen, dantista horiek nahi jant bezala ekarri dira, ala plangintza edo ez duzie refusatzen, al ah, permanentzia ha, Ah. Ez, ezin dugu errefusatu ez. Eh, gure lan da, behar dugu eh, behar ditugulari aldiak hartu. Eh. gero ez dute baita espada denek jokoan barte hartzen, eta atxiki behar dugu bako txak bere telefonoa, eta hoartzen gira ukaiten ditugula alere gure kabinetean, e, usaian gure ganat etortzen ez diren asko. Beraz, ez dute denek jokoan parte hartzen, behar bezala, baina bon. Ola da. Oroa gala ere askiuntza antolatia da? Bai, gu gure artean askiongi antolatua gira bai. Uhum. Departamendu bailan aski horrekatu da, ziek e, baigurin permanentziako balin izte, izanen da, ez dakit, lujaldeko beste puntan, ez dakit, dendaian edo, e, edo, edo, beste permanentziarik edo... Bai, alere sektoreka saiatu dira egiten, maiz bada bat barnekaldean, bat kostan, bat uh, bat uh, eh, landesitako mugan, aski alere uh, sektoreka saiatzen dira antolatzen. Egun guziz, eh, departamendu mailan beraz bost dentista direla permanentziako, bainantziek hortzetako arrangura balin baduzie, zuen usaiako dentista deitu beharko duzue eta harek zaituztete bideratuko.